Milowani bratrze, sestry, mile dzieci. Swaty Pawrzyniec, jego Rzymano je uwadziano w pierwszym kanonu Mše svaté, patří mezi nejuctívanější mučedníky římské. Co się týká jego života a mučednické śmierci, i wszak trzeba rozliczować mezi historyczną dokumentacją a jej legendarnym spracowaniem każdym przypadzie wszak i w tomto poslednim se nachází historyczne jadro. Podle Devocio Martyrum ze czwartego stoleci był Wawrzynec prywnim zjachnu jachnu Sixta II. był wszak umučen zároveň z nim, ale trzydny dny po niem. Sixtus 7. sierpnia a Wawrzynec 10. sierpnia. Przypomina i to swaty Ambroż, a papieżowe Damasus I, ale w Pierwni Weliki. Braci sektomu i umuczeni Polikrona w patem stoleci. Podle to legendy był Wawrinec ekonomem, a archiwarzem rzymskie cirkwe, a cisarz Valerian od niego oczekawal odewzdani weszkereho majetku cirkwe, a zradu wiry. Jechen Wawrzynec wszak że nie zradil, ale po te, co rozdal cirkewni imieni chudym, przywiedli je przed cisarski palac, a prawil, ale tadej są cirkewni poklady. Cisarz se strasznie rozzurzil, a nechal Wawrzynce krucie zmrskat mucit, a palit na rożni. Swaty Ambrosz wysłowił nazor, że ogień Boży laski, który miel Svaty Wawrzynec w sercu, był mnohem silniejszy niż ogień, który palił jego ciało. Proto nie mógł przemóc jego wnętrzny pokój a lasku, zniż se na rosztu modlił za obraceni Rzyma. Wedle teto skuteczności i są mu do ust wkladana i słowa, iż humor ma świadczyć o jego wnętrznej sile, a przyjmani muczednickę śmierci z radości. Podle legendy na cisarze wolal dejmne obracit z jednej strony samisz upeczen dost, a pak jeszcze uczsem upeczen, jeli libo jest. A jeho poslední ticha słowa patrzyła jen Bohu. Děkuji ti, pane, że jsem si zasłużył, abych prošel braną Twego królestwa. W homilii świętego Lwa Prvního Velikého czytamy Pan osławił muczedniki po całym świecie, od wychodu aż na zapad. No boć wsiude zarzy umuczeni Lewite, a Rzymie tak sławny gwoli Wawrzyńcy, jako je Wielki Jeruzalem gwoli Szczepanowi. Papież Benedikt XVI jedną rzekł o muczednicich. Dziękujemy tym to lidem że se ne sklonili przed mocy zla, a stoi przed nami jako świetla w tmawe nocy. Sklanimy se w uctie, a wdzięczności przed wszemi, którzy jako trzy mladenci twarz i w twarz rozbie rozpalone babilońskie pece odpowiedzieli Bóg jehoż cime nas może wyswobodzić, ale i gdyby ne, nech Cie ci znamo krali że ani pak Twe, Bohy, uctivat nebudeme, budeme a zlate soše, kterou jsi dal postavit, se nepokloníme. Swata w nasze Matka, zastawa a uczy, że Bóg, poczatek a cíl wszechwieci, może być z istotą poznan ze stworzonych wieci przyrodzonym świetlem ludzkiego rozumu. Bez tego schopności by człowiek nie mógł przyjmować Boży zjawienia. Człowiek ma tu schopność, schopnosť, protože je stvořen k Božímu obrazu. A svatý Hipolit napsal, je jeden Bůh milování, a toho nepoznáme od inut, než ze svatých písem. Snažme se proto zwiedzić všechno, co svata pisma oznamují a poznat všechno, czemu uczy. Bierzmy tak, abychom zrakiem swe wiry widzieli Otce takowym sposobem, jakim On chce być widziany. Bratrza, siostry swoboda jest charakterystycznym znakiem skutków w pełnym słowa smyslu ludzkich. I są skutki, które same o sobie, a sami w sobie nezawisle na okolnostech a umyslech i są wżdy naprosto nieprzystępne względem k zaważności przedmiotu. Takowej są ruchania, krzywa przysacha, wrażda a cizoložství. Není dovoleno páchat zlo, aby z něho vzešlo nějaké dobro. Są niektóre konkretni sposoby chowani, ich wolba je wżdy chybna, protože zachrnuje zwracenost vůle, to je mravní zlo. Velmi snadné je zničit život pseudochodnotami. Všechno lidské bytí pomíjí. Nie możemy postawić żywot na niczym, co pomíjí. Dostojność lidské osoby zachernuje, aby żaduje sprawne, mrawni świadomi. Człowiek ma prawo jednat ve svědomí a swobodzie, aby osobnie udzielał mrawni rozchodnuci. Człowiek nie smie być nucen, aby jednal proti swemu świadomi. Nie smie se mu wszak ani zabraniować, aby jednal podle swego świadomi, przede wszystkim we wiecech nabożeńskich musi być виховавано, a mrawni sąd освіцован. Wychowa świadomie je celożywotni ukol. Mołdra wychowa ucicnostem, chrani przed strachem, nebo z niego leczy. Leczy takie ze sobectwia spychy, z chorzkich pocitu winy, a schnuci samolibości, która pochadza jej z ludzkich słabości a win. Wychowa świadomie zaruczuje swobodu, a plodí pokoj v srdci. Zkušenost lidské slabosti nám ukazuje, jak je lehké zničić swobodu, lasku, przatelstwi, a także żywot. Pouze żywot w prawdzie czyni człowieka swobodnym.